Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 25, 1961 Muling nahati ang Archdiocese of Manila na nagbigay daan sa pagkakabuo ng dalawang dioceses, ang Diocese of Imo sa Cavite at ang Diocese of Malolos sa Bulacan. Ang Diocese ng Imos ay binubuo ng lalawigan ng Cavite habang ang Diocese ng Malolos ay sumasakop sa lalawigan ng Bulacan at munisipalidad ng Valenzuela. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.